بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان تبارک الذی بیده الملک و هو كل شیء قدیر پر و زوال ناپذیر از ذاتی که حکومت جهان هستی به ید قدرت اوست و او بر همه چیز قادر است الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور همان ذاتی که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک بهتر عمل میکنید و او شکست ناپذیر و بخشنده الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور همان ذاتی که هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیب نمیبینی بار دیگر نگاه کن آیا هیچ شگاف و خللی مشاهده میکنی ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب بار دیگر نگاه کن سرانجام چشمانت به سوی تو باز میگردد در حالی که خسته و ناتوان است ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلنا للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير به تحقیق ما آسمان پایین را با چراغهای پرفروغ زینت بخشیدیم و آنها را تیرهای برای شیاطین خلاص دادیم و برای آنان عذاب دوزخ فراهم ساختیم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد سرانجامی اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناکی از آن میشنوند و این در حالی که پیوسته میجوشد تکادو تمیز من الغیر کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها آلم یأتیکم نذیر نزدیک است از شدت غضب پاره پاره شود هر زمان گروهی در آن افکنده میشوند نگهبانان دوزخ از آنها سؤال کنند مگر انذار کننده الهی به سراغ شما نیامد قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير میگویند آری انصار کننده به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیز نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعید و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل می کردیم جزء دوزخیان نبودیم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعید اینجا که به گناه خود اعتراف میکنند دور باشند دوزخیان از رحمت خدا این الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير یقینا کسانی که از پروردگارشان در نهان میترسند آمرزش و اجر بزرگی دارند و اسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار او بیگمان به آنچه در دلها آگاه یعلم من خلق و هو آیا آن ذاتی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست در حالی که او دقیق و باخبر است هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور او ذاتی است که زمین را برای شما رام کرد بر شانههای آن راه بروید و از های خداوند بخورید و با بازگشت همه به سوی او أأمنتم في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور آیا خود را از عذاب ذاتی که حاکم بر آسمان است در امان میدانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و دائما بلرزش خود ادامه دهد ام امنتم من فی السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان میدانید که تان باد مملو از تنگریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست تهدیدهای ما چگونه است ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان کسانی که پیش از آنها بودند تکذیب کردند اما ببین مجازات من چگونه بود اولم یرو الى الطیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن الا الرحمن إنه بكل شیء بصیر آیا پرندگانی را که بالای سرشان گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند نگاه نکردند جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد چرا که او بیگمان بر هر چیز بیناد امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن این الكافرون الا آیا کسی که لشکر شماست میتواند شما را در برابر خداوند یاری دهد ولی کافران تنها گرفتار غرورند امن هذا الذي يرزقكم ان أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور یا آن ذاتی که شما را روزی میدهد اگر روزیش را باز دارد چه کسی میتواند نیاز شما را تأمین کند ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت میورسند افمن یمشی مكبا على وجهه اهدا من یمشی سويا على صراط مستقیم آیا کسی که بر او افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است یا کسی که راست قامت در سرات مستقیم گام برمیدارد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بگو او ذاتی که شما را آفرید و برای شما چشم و گوش و قلب قرار داد اما کمتر می میکنید قل هو ذرأكم تحشرون بگو او ذاتی که شما را در زمین منتشر ساخت و به سوی او باز میگردید یقولون متى هذا الوعد آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. بگو همانا علم آن مخصوص خداست و من فقط بین دهنده آشکار هستم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون پس هنگامی که آن بعده الهی را از نزدیک میبینند صورت کافران زشت و سیاه میگردد و به آنها گفته میشود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم بگو خوب بنگرید اگر خداوند من و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند یا مورد ترحم قرار دهد چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه میدهد قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین بگو او خداوند رحمان است ما به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم و به سودی میدانید چه کسی در گمراهی آشکار است قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بگو خوب بنگرید و من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود چه کسی میتواند آب جاری در دسترس شما قرار دهد